pokoja dobrovoľn poslucháči Slobodného vysielača relácie Spirituálny kapitál dnes s témou Žiť prítomné chvíle a niečo si povieme aj o pekelných čipoch. No vítajte odvážlivci, ktorí ste si nevypli túto reláciu a dokážete, máte guráž tieto spirituálne a nepríjemné veci počúvať, nad nimi sa zamýšľať a neutekáte tým, čo je aj nepríjemné. To je, to je súčasť spirituality kresťanskej, ktorú vám tu odporúčam a varujem vás pred ezoterickou spiritualitou. Nie, že by ste mali naplod na nejakého ezoterika, na nejakú kartárku, alebo na niekoho, kto vám propaguje karmu a reinkarnáciu, ale všimnite si na nich, že čo je to za spiritualita. V podstate je to niečo pozitívne. Venovať sa tomu peknému, čo život prináša. No a keď sa spomenú nejaké nepríjemné veci, tak kvalitný a pravoverný ezoterik ten vás zastaví, skočí vám do reči a povie, nie, nespomínaj negatívne veci, však život je krásený život treba oslavovať, niečo je nad náma, aké zákony tady fungují, jo, treba ich dodržet a tešiť se ze života člověče, co to tady předvádíš a strašíš nás nějakými čipmi a to je ezoterické, ezoterická optika, ktorú mnohí majú a mnohí si ju vedome vyberajú. A viete prečo? treba ich aj pochopiť, lebo tie doby, ktoré žijeme, sú desivé, teda ešte sú len hrozivé, budú hrozné, strašné, príšerné, No a venovať sa aj tomu, čo je okolo nás, tej neprávosti, narastajúcej korupcii, bezcitnosti a tých hadí v oblekoch, ktorí sú vo funkciách, ako sa nám škodoradosne rehocú, ako ubližujú občanom ako hrabú. To je des. Všetky deti a dorastenci utečú, oni to nechcú registrovať. Oni chcú počuť len pozitívne veci, pretože im to preťažuje psychiku. Sú v detskom alebo takom dorasteneckom stave, treba ich pochopiť. Preto takýmto témam, kresťanským apokalyptickým, sa dokážu čelom postaviť len dospelí muži, dospelé ženy. Všetci ostatní sú kinderkovia. Je to v podstate zbabelosť, ale keď sa malé dieťa bojí, tak to není u ňo zbabelosť, je to detský infantilný stav jeho bytia, tak ani na to dieťa, ani na toho ezoterika, či nejakého tínedžera hľadajúceho, ktorý, ktorý chce extrémne niečo len pozitivizovať, tak ho aj pochop ak si teda dospelejší, čiže zodpovednejší člen tejto spoločnosti alebo cirkvi. Pretože ak sú, čo vám tu tvrdím, že sú, ak sú posledné časy, nebude to iba sranda. Budú to aj veľmi vážne tlaky negatívnych síl a prenasledovania tých najstatočnejších, aj ich likvidácia. Kto vám o tomto klame, povie, že to nebude, že to vôbec nehrozí, a že to bude, áno, áno, to bude niekedy, ten koniec sveta, ale inokedy, inokedy. Prete, však on je ezoterik, chudák. To není kresťan. Si vôbec neuvedomuje prítomné chvíle, ktoré tu máme prežívať. My máme totiž aj svetú povinnosť však žiť prítomné chvíle. Chcel som nejaký iný názov, dať do tejto relácie ako začiatok. A modlím sa vám a jedna z tých modlitieb, ktorú prosím, svätí anieli, ochraňujte ma, svätí archanieli, ktorí ste na domov a hlavne archaniel Slovenska, inšpiruj ma, tak to sa ja zvyknem modliť. No a prejavuje sa to konkrétne tak, ten, že ma tie modlitby aj vypočujú, že keď som chcel do počítača, 3 dní dozadu, dá ten iný názov, tak mi niečo zrazu vnúklo, napíš nejaký iný názov. Žiť okamih, žiť prítomné chvíle. Tak je to tam. Chystal som niečo iné, tak toto mi dalo a to je tá inšpirácia, to je to vypočutie modlitie, pretože ten duchovný svet na nás reaguje a čo my prosíme, a keď prosíme Božiu vôľu, tak nám tá Božia vôľa je postupne zjavovaná a ja tak veľmi prosím, aby séria týchto relácií nebola len nejakým klzaním po povrchu alebo predvádzaním môjho prašivého nejakého narcistického ega, že nemám čo robiť, tak vás tu pozabávam nejakými tvojou, svojimi receptami, nápadmi a čo som ja pozažíval, tak všetci sa pozerajte všetci na mňa, pretože nič iné tu není dôležité. Malo by mi v živote ísť aj o niečo vyššie, dúfam, že ide, tak toto mi prišlo, mám tu dve knižky, z knihy volá sa jedna Ži okamih a uvidíš sa, poznáš sa, je to z univerzálneho života, je to už mystická, veľmi vzácna kniha. A druhá kniha, tu som čítal, ale dávno, pred pár rokmi, a druhú knihu mám od Serena Kierkegaarda Okamžik, tak do tej som len nakúkol 1, 2, 3 krát. Mal by som sa ju Možno je to čas, aby som sa aj troška povenoval, lebo je to medzi evanílikmi, tuším, dánsky existencionálny filozof a prorok protestantský, ktorý napomínal svojich bratov a sestry protestantskej církvi. A aby všetko nepozitivizovali a aby sa neuspokojili len s tým vonkajším nácvikom kresťanstva a na povrch, aby sme zahrali nejaké kresťanské divadlo. To je málo na Kristových učeníkov. My by sme to mali, to je tiež pochabenie sa s evaníliom, my by sme mali Kristovo posolstvo zobrať vážne, aj osobu Ježiša Krista a jeho utrpenie a jeho príchod, aj jeho kráľovanie v tisícročnej ríši a naše vzkriesenie, to sú podstatné veci v tej najpravejšej zo spiritualit, čiže kristovskej, ktorej sa držím, ktorú vám tu odporúčam, ktorú tu komentujem. No a popri tom, teda, keď tie ezoterici extrémne pozitivizujú, čo na to kresťania? No ty extrémne negativizujú. Pretože jeden nevidí hriech úplne v ničom, no tak my ho potom vidíme úplne všade, vo všetkom. Dajte si pozor na to. Ak sa venujete kresťanskej spiritualite, buďte realisti a nestratite dobrotu, nestratite nadhľad, snažte sa ľudí, ktorí sú inak orientovaní, iného náboženstva, či ezoterického, či nejakého iného, pochopiť, vidieť v nich dobro, a nezabúdajte na to najdôležitejšie milovať Pána Boha nadovšetko, na tých blížnych majme radi. Ľubme ich takí, akí sú. A ten, kto ľúbi druhého človeka, tak na ňom vidí aj nejaké to dobro. Tak ho nebude trestať a deptať a odsudzovať, ale bude ho ľúbiť, bude ho pozitivizovať, bude ho motivovať a bude mu a nestratí, čo je najhlavnejšie, čo vám chcem odovzdať v eh, dnešnom posolstve, nestratiť humorný pohľad na svet. Ak má niekto ducha nesvetého, ducha ezoterického, najprv všetko prudko a extrémne pozitivizuje, potom príde nejaký bod zlomu, nejaké veľké sklamanie, veľká neprávosť, veľké odmietnutie, veľké nejaké sklamanie v láske, alebo v práci, alebo v živote, alebo strata zdravia, havária. A potom všetko úplne negativizuje aj v strašných depresiách a všetko vidí iba negatívne. To má ako trest za to, že nežil realizmus. Že bol v jednom extréme, iba pozitivistickom skončí vo veľmi niečom negativistickom. Tak tohto extrémizmu vás chcem uvarovať, preto vás varujem, aby ste, keď je niečo aj zlé, musíme to registrovať, samozrejme, nemáme si klamať, ale a, nestraďme radosný, ak je duch svetý v nás, ak sme teda kristovci, no, kristíny, tak by sme mali mať ducha svetého, ktorý je radosť, pokoj, spravodlivosť duchu svetom, tak je to tu už indefinované. Čiže nestrácame humorný pohľad na svet a keď sa dopočujeme, že tento svet sa končí, tak no tak sa to končí, no. Však aj náš život sa skončí. Raz ľudia zomrú a odletia ich duša, a telo sa pochová do zeme. Čo z toho robíte problém? Ešte to nenastalo, ale aj ten pohreb, to není len tragédia a koniec všetkého, ako tomu veria ateisti. Však to je len prechod do inej dimenzie. A neraz ten človek je v starom, chorom tele. Ďaká Bohu, keď, som, keď mi rodičia jeden aj druhý zomierali. Ja som vôbec netrpel tým, že odchádzajú. Ďaká Bohu, Bože, ten otec tak sa natrpel. A mama, joj, to boli také strašné problémy pred odchodom na väčšnosť. Ďaká Bohu, že to už majú za sebou. Som si pomysl, poďakoval som aj za to, že mi tých rodičov takto osud pridelil. A keď vám niekto bude hovoriť o hrôzach, ktoré, nachádzajú, ktoré prichádzajú na svet, tak máte tu na obrázku mistra Bína ako kráľa Anglická. Je to parodia, tento chlapík je dobrý, možno medzi komikmi najlepší. Ináč je to vážny človek, mám tvary tvári nejakú 70 -ku. A nedávno som videl video, kde predstavuje vari 10 svojich aut, ktoré v živote mal, sú miliónové kúsky, ktoré tento chlapík dostal. No až mi budete mu závidieť nenormálny úspech, nenormálnu slávu, nenormálne bohatstvo, čo ten tými grimasami dosiahol. A toto sa paraduje, že král Anglicka a nejaký ten reverend, nejaký asi arcibiskup z Canterbury, anglikánsky, ho korunuje za toho kráľa Anglická. To je taká humorná scénka zo sveta grotesky, že kráľom sa môže stať najväčší šašo. A vedľa neho bude ten najtrapnejší klerik, ktorý stratil svedomie, stratil zdravý rozum, stratil už aj chuť do neba a mu tú korunu nasadia. Bude mu tlieskať a roztlieskávača robiť. Toto nás vraj čaká. Aj podľa Biblie, aj podľa knihy pravdy, to bude záver našich dejín. No a keď to spomeniete, viackrát som to tu spomenul, tak ľudia majú hrovozu a des. A tu vás chcem napomenúť, to je ezoterický pohľad. Všetko negatívne, všetko bude len zle a v zlotu zavládne a bude nás ničiť a my musíme len trpeť, všetci sa musíme schovať, budeme sa triasť, umierať od hladu, antikrist všetkých začipuje a bude nás tu ničiť a poďme sa všetci už teraz triasť. To není kresťanský pohľad. To je strata Ducha Svetého v duši. Ju tu diagnostikujem a ho spáchal, nech sa ide z toho pekne kajúco vyspovedať a nech si tento hriech nekresťanskej bezenádeje úprimne oľutuje a ide sa liečiť k najlepšiemu lekárovi, pánu Ježušovia na sveté príjmanie, nech tam dostane a úprimne nech poprosí o dar kresťanskej nádeje. To je prežívanie okamihu, ktoré nám treba teraz mať. Týmto začínam, toto vám odporúčam. Keby som to vám neodporúčal, nebol by som triezvom stave. Bol by som aj ja opitý nerealistickou spiritualitou, buď veľkým pozitivizovaním ezoterickým, alebo superkatolickým negativizovaním všetkého čo není v cirkvi svetej, čo príde alebo čo ne, možno nepríde. To nám patrí k životu. A hovorím vám o tom preto, lebo ak má niekto, ak robil by mystiku, vnútorný život kvalitne, nedarebáčil by, ale bral by to vážne, čiže zbavoval by sa svojho falošného ega, čiže toho, na najpravejšieho antikrista, toho prvoradého antikrista, ktorým je moje prašivé nízke ego, ktoré sa veľmi rado povyšuje nad Boha, ktoré veľmi rado druhých klame, manipuluje škodoradosne sa rehoce na tom, že iní okolo mňa trpia, robia mi otrokov. Každý ho má, aké máme to ego. Toto sú extrémy. Keď si ho niekto vykrmuje, tak takto skončí. My žijeme spiritualitu, dúfam, že väčšina poslucháčov teda nejakú spiritualitu robí a, a toto nebezpečenstvo, toto pokušenie, že máme falošné ja, každý rok vás na to upozorňujem, že to je náš najväčší nepriateľ, nie ten antikrist, ktorý zavládne na tróne. To sú kinderkovia, čo sa trasú a nevedia mať nadhľad a humor a majú stále vo svojom srdci svoje prašlivé ego falošné, toho antikrista, ktorého sa nezriekli, nedetoxikovali sami seba, nedali ho na reťaz, na úzdu, nespravili z neho niečo malé. To je naša úloha, to ego. Nie ho to zabiť, ako to radí nejaká hinduistická mystika. Radí vám kresťanskú mystiku, to ego je tiež náš aj nepriateľ, ale je to náš najväčší priateľ ktorý, keď ho skratíme, nám môže urobiť obrovské služby a dovedie nás do neba ty debo, to moje ego hriešné, to ťa dovedie do neba, len ho musí nechať nie rozpínať sa, rozdrapovať sa, vykrmovať ho, ale pekne ho skultivovať. A keď to tvoje ego bude malé a zaradíš sa medzi tých, ktorí Ježiš nazýva maličký, čiže to sú tí, ktorí sú takí skromní, dobrí, pokorní, láskaví, dobroprajní, ktorí si uznávajú aj svoje chyby, omily a Nebudú rozkazovať druhým, ale im slúžia. No toto je Goťa, privedie do neba a keď náhodou tu príde Antikrist a niekto toho Antikrista v sebe mať vôbec nebude, no tak toho Antikrista tak zaregistruje ho ako nejakého Zelenského alebo nejakého Hitlera alebo nejakého diktátora, čo s tým mám robiť? No ochrániť seba, ochrániť rodinu a krajinu a vidieť na ňom, že to je šašo. To je trapný šašo, najatý diabolskými silami, aby sa vraždilo na Ukrajine a on si tam uchmatne miliardy a zachrákov ho možno niekde aj odbachne a odkopne ho, najal ho ako nejakého prašivého prostitúta, ktorý vykonal špinavú robotu, rozduchali tam vojnu a potom, a potom to skončí, vyvraždia sa milión, dva ľudí a potom ho dajú, kde si ho upracujú. Tak skončí Antikrist tak skončí aj falošný prorok. A má to humornú optiku, ktorú vám prajem, aby ste ju mali. Dopredu vás to varujem, pretože ak sa trasiete pred Antikristom vonku, ktorý tu ešte nie je na tróne, tak vám oznamujem, že máte stále Antikrista sami v sebe. Vykrmujete ho. Zmente niečo vo svojom živote, veľmi radikálne. Neslúžte svojmu falošnému egu, ale Bohu. Máte evaníliu, máte sviatosti Ježiša a tak ďalej, máme to nejaké prostriedky, ak sa to podarí, skončíte v nebi a nebudete sa triasť pred moci pánmi tohto sveta alebo nejakými falošnými klerikmi, ktorí vám hlásajú Ježiša a vy zistíte pri prvom probléme, že majú plné gate a žehnajú nejaké neschválené vaxy, ktoré keď ublížia, tak sa hlavu dajú do piesku, že nikomu vakcína neublížila. Však to je trapné. Chudáci nemajú čo na svojich miestach čo hľadať. Pritom to boli v seminári slušní chlapci, zbožní. Pozrite, ako si navykrmovali svoje egá. Čím väčšom paláci, čím viacej peňazí, čím viacej titulov, doktorátov majú, tí majú takúto nekvalitu a nemá nich, obklopia sa ľuďmi, ani v médiách katolických nemá kto na to upozorniť a varovať. Takto ako ubožiaci dopadli, to, že už slúžia falošnému prorokovi a že sa tvária, že žiadne antikristovské veci v štáte ani v cirkvi nie sú, to je, to je ubohosť už na druhú a ubohosť na tretiu je, že tak mnohí aj zomrú sa tam desi zobudia pred trónom Božím obrovskej hambe. Mali sme tu 31. augusta, našiel som na internete, dopočul som sa, som v Tatrách už pár rokov, že tam v roku 2010, koncom augusta, tieto horúce dni, ktoré sú aj teraz, ešte v septembri, sa rozhodli nejaký z popradského plesa anglicky dvaja turisti o 8 ráno ísť na Gerlach náš najvyšší vrch. O desiatej večer v noci odtiaľ volajú horskej službe, poďte nám pomôcť, tu začal padať sneh, je tu zima, my nevieme cestu, zabludili sme tu 27 záchranárov z horskej služby sa za nich vydalo po nich pátrať a už bolo neskoro, boli tak podchladení, že tam zahynuli vôbec neodhadli, že tu v strede Európy, keď sú takéto dni, možno aj 30 stupňov, koncom leta, že na Gerlachu môže napadnúť meter snehu a oni mohli, a, môžu mať ohrozený život. Pozom sa dočítal na internete od nejakého pana Janigu, no na, ale na Gerlach to sa chodí o 5 ráno, a zo Slieského domu, nie z Popradského plesa pre pána Jána. No tak ale dajte to na nejaký billboard, správcovia vysokých tatier. Máte 6 krát viac ziskov z parkovného, vy bambulovia, prídu zahraniční turisti a takto mnohí dopadnú, pretože ich nikto nevaroval. Oni si myslia, no tak na ten gerlach vyjdeme pár hodín tam, pár naspäť, na žiadne nebezpečia. No tak toto by ste mali robiť. Budete za to pred Bohom zodpovední, vy čo spravujete nejaké tie vysoké Tatry a aj tých turistov na gerlách. Pretože tam môže niekto uprostred leta zamrznúť. Podobné niečo sa stalo 31. augusta, čiže srpna, vo Vatikáne, kde pápež Leo 14 mal nejaké audiencie a medzi tými, ktorí prišli na audienciu, bola reholná sestra z Argentíny, varená, pečená u Francisa. No tak prišla aj k Leovi, pekne ho chytila pod ramena, potriasla, že teda toto bude ďalší fantastický, druhý progresívny pápež. Volá sa Lucia Karam, pôsobí v Španielsku a je známa na sociálnych sieťach, kde má vyše 100 tisíce sledovateľov a všetko, čo robí, tak tam monitoruje, ale o tejto audiencii si tam nedala žiadnu zmienku. To je veľmi zvláštne. Prečo? Čo je ešte zvláštnejšie, že vatikánsky bilten, ktorý vychádza každý na každé poludnie, že kto príde na druhý deň na audienciu, že tam zatajil túto audienciu. A nedali ju tam a ona prebehla. Na Vatikán Media je aj fotka pápeža Lea s touto mniškou. Čo by nebolo nič nezvyčajné, však reholnica príde na audienciu, všetko akože tak, ako má byť, ale táto mniška. prepáčte, hlása to, že homosexuáli by sa mali ženiť a, a vydávať aj v cirkvi. Mali by mať sobáš cirkevný. Ďalej tvrdí, že úplne bežné ľudia berú dnes antikoncepciu, že to teda je normálne a že to církev, to je otázka času, kedy sa to povolí. Na tí, ktorí idú na potrat, tak aby sa do toho církev nemiešala. Však Pán Boh nás stvoril slobodných. A čo sa my míšame do slobodného rozhodnutia týchto ľudí? No takáto extrémne progresívna reholnica. U nás totálne niečo neznáme v týchto končinách a ono to existuje aj v cirkvi katolíckej a dostane sa to až k pápežovi, kde si tam potriasajú ruky a sú požehnaní Francisom, sú požehnaní, požehnaní, sa usmieva pápež Lev. No ale my, ktorí sme dolu v cirkvi a dozvie, dozvieme sa to, že toto stretnutie bolo zatajené aj v oficiálnych vatikánskych mediálnych komunikačných prostriedkoch. Vy tu nehráte s nami čestnú hru, pápež Leo XIV. Alebo tí, ktorí ste zodpovední za komuniké so svetom a s podriadenými. Prečo to zatajujete? To je bod číslo 1, že už ste načatí svetom. Nie ste úprimní, nie ste čestní. Po druhé, ako je možné, že nejaká takáto mníška za pápeža Františka, keby to bola nejaká feministická aktivistka v nejakom, nejakom Open Society Foundation u tohto pána Soroša, tak to by sme pochopili, ale katolická mníška s takýmito extrémistickými názormi, ktorá aj o jednom kardinálovi, radšej ho nepoviem, aby som neosočil, nemám to overené, tvrdí, však to je homosexuál, on praktizuje tú homosexualitu. Pre Boha je uprostred leta, posledný deň, nám zamrzol úsmev všetkým dolu katolíkom, čo sme ešte pričetní. To kade vy idete? Už to, po tretie, že ste to neuverejnili v bilténe, že ste to zatajili, že sa to dozvedelo len pár aktivistov, svedčí o tom, že, ro, že viete, že robíte zlo. A vy to zatajujete katolíkom, že vy tam pečiete bandu s nejakými satanistami progresivistickými. Toto je agenda 2030, o ktorej váš najmilovanejší Francis povedal v OSN, keď tam bol na návšteve. Agenda 2030. To je pre svetov, pre tento svet veľkou nádejou. No ale agenda 2030 má aj depopulačný program. O tom nepovedal nič. O plánoch elity nič. O hrozbách nejakej totality, ktorá tu príde, zatočí aj s kresťanstvom, aj s Vatikánom, aj so Židmi, aj so všetkým, no nič. Agenda 2030 je nádejou. A poďme sa všetci usmievať a príde nejaká ježibaba oblečená v reholnom rúchu, ktorá to propaguje, tak my ho požehnáme. Amen tma. Vy sa nečudujte, že my dole, že nám zamrzol nielen úsmev, ale že mnohým zamrzla aj katolícka viera, ako tým dvom anglickým turistom, po Vysokých Tatrách uprostred leta, ktorých nikto neupozornil na to, čo ich čaká na Gerlachu v roku 2010. Dáme píseň. Dva večere se pisuju dlouhou stížnost na život. Chci zrušit svoji existenci, bylo toho víc než dost. si sepisuju dlouhou stížnost na život. Chci zrušit svoji existenci, bylo toho víc než dost. Bol malátny z skupiny Činasky to vystihol, mnohí sa sťažujú na to, že tu žijú že nechcú žiť v takto skorumpovanom svete, kde sa každý deň stupňuje nejaká negativita. Nemajú chuť žiť a niektorí si život zoberú. Ak niekto z poslucháčov má takéto pokušenia a príde k nejakému psychoterapeutovi a ten mu poradí pri tých seansách, ktoré stoja 50 eur za hodinu. Viete čo, pán klient, nemyslíte na to, že sa vám nechce žiť. Vy myslíte na to pekné, však ste niečo pekné zažili ako dieťa. Ak niečo dobré a nejaké milé a radostné. Vy si musíte všímať niečo pekné, a tieto negatívne pocity, nechutí žiť, musíte odsúvať. A kde to ja vlastne odsúvam, pán terapeut? No do nevedomia. Do nevedomia, tak to je profesionálna rada opuncovaného psychoterapeuta. Možno, že áno, zo svetských kritérií, ale z duchovného hľadiska je to diletantizmus vysokého stupňa. Pretože ak vy sa budete venovať len pozitívnym veciam a utekať od reálnych stavov, ktoré zažívate, aj tých negatívnych, boľavých, a vy si ich nebudete všímať, tak ako nejaká bolesť v nejakom aute, keď tam niečo klepe, vy si to nebudete všímať, budete mať obrovské problémy, sa ten problém bude zväčšovať Podobne s našim telom, keď si ho nebudete všímať, dopadnete podobne, potom sa to nakopí, tá negativita bacne to do vás a bude už veľmi zle. A podobne my, keď máme psychické stavy, že sa nám nechce žiť a mnohí ľudia to riešia tak, že si dajú ajahuasku a vyletia z tela a tam sú nejaké extáze, však to je niečo podobné ako drogy, podobné ako alkohol. Ja si tu vypijem a som zrazu majster sveta po všetkých depresiách. To je diletantizmus z duchovného hľadiska. No a čo má robiť normálny človek spirituálny? No tak neutekať pred tým, ako zbabelec života. Pozrieť sa tomu čelom mám nejaké veľmi zlé pocity, nechce sa mi žiť, tak čo som, ja som nejaký ten kresťan, tak klaknem na kolena, drahý Pane Ježišu Kriste, ja zažívam také ťažké stavy, Ty si zažil na tom kríži hrozné trápenie a preto, aby si ma, nás vykúpil, teraz potrebujem ja, tvoje dieťa, tvoj syn, dcera, tvoju pomoc, nechce sa mi žiť. Prosím ťa, posilni ma. Krv Kristova očistí ma. Krv Kristova zachráň ma. Toto je žitie prítomného okamihu správnym spôsobom. A viete, čo sa tam robí pod tým krížom? Sa ten nechuť žiť vyčistí. Vylieči, uzdraví od toho najlepšieho lekára, pána Ježiša. Nemusí to vždy, keď sú prudké tie bolesti, tak treba aj klačať. Ja som večer sa zobudil, ako správny kartuzián na matutínu, niekedy ma to o druhej, niekedy o tretej zobudia. Teraz som začal mysleť na nejakú osobu a bolesť mi prišla. Nejaká spomienka z pre 30 rokov a bolesť. No tak čo som robil, nebolo to veľké, tak som sa začal modliť za tú osobu, krv Kristova očistí ma krv Kristova mi. A myslel som na tú osobu, ktorá som sa dozvedel, že umrela pred troma rokmi a kto vie, či neprišla ma prosiť tá jeho duša a že mi to prišlo. To je tzv. duchovná práca a žitie v prítomnosti. Keby som bol úplne mimo, tak mám nejaké pocity, preto ľudia utekajú od samoty, lebo oni sú darebáci, oni sú ezoterici. Oni chcú len pozitíva a skončia tak, že končí sa im život a všetko je negatívne. Oni nemali 10 ročia už dobrý pocit, všetko je zlé, nepríjemné, hrozné, strašné, príšerné. Ani sa nevedia už zasmiať, pretože počas života boli verebáci. Nežili prítomné chvíle, neniesli si svoj kríž s Kristom. Úplne základná chyba z materskej školy, či ešte zo základnej materskej asi nie. Úplne to na, na základnej škole by nás to mali učiť, ale tam sme riešili na gymnáziu všetko možné, len také podstatné veci. Na to nebol čas. No tak si to musíme sami nejak doštudovať. Podobne ďalšiu chybu robia už dospelí kresťania aj vo funkciách, že si vôbec nevšímajú, čo sa tu deje okolo nich. Tu bola nejaká genocída. Japonsko hlási 600 tisíc zabitých po vakcíne COVID-19 a nejaká taká správa 600 tisíc Ameriky a oni, nie, oni sa tvária, že vakcína nikomu neoblížila a tu je predpovedané v knihy pravdy, že príde očkovanie a že bude apostatovaná väčšina kléru. Oni to ani neregistrujú. Oni sú v narkóze ezoterickej. Všetko je v poriadku, nič sa nestalo. My sa nemáme za čo ani ospravedlňovať. A dobodali ste, zinvalidizovali ste, pozabíjali ste vlastných občanov veriacich. Ako však nám, my to vidíme, že máme obrovský problém, tá církev dáva vynikajúce veci veriacim kresťanom, ale dávať takúto nekvalitu, no takúto nekvalitu spolu, to, to zlé s tým dobrým. Treba sa naučiť to rozlišovať. A čo som tak zabudol minulý týždeň, lebo vlastne mi to docvaklo tento týždeň, že v knihe Pravdy je ešte ako 13. bod predpovedané, čo sa naplnilo. Ježiš tam povedal cez Mary Kerbery už pred nejakými varí 12-13 rokmi, že miesto kresťanstva sa bude ohlasovať humanizmus. To sa splnilo aj Lev 13. aj Francis. Oni už ani o väčšnom pekle nehovoria, ani o ťažkých hriechoch, potlapkajú sa tam s Bidenom, ktorý, keď bol viceprezident, tak osobášil dvoch homosexuálov v Bielom dome pre Boha. Obama podpísal, že sa homošiť môže vo všetkých 50 štátoch, úplne bezstresne všetci a vychechtaní chodia na audiencie do Vatikánu a sú prijatí a ešte Biden 300 miliard dal Amerika na vyvražďovanie Slovanov na východný front Rusko-Ukrajina a sa usmieva a on je za to, aby boli potraty povolené, však to Senát odhlasoval, tak ja to podpíšem. A vraj je dobrý katolík, povedal mu Francis a na túto babu v Nížkom odeve e, požehnanie a ešte to aj zatajili katolíkom, že niečo také sa stalo pred 5 či 4 dňami. To je humanizmus. Prílišná ľudskosť. Strata katolíckej identity. Aj pastierskej bedlivosti. A preto nevolám niektorých papalášov ani v pápežov otcovia, pretože otec Nebudem volať otca niekým, kto sa správa ako dospelý človek nezodpovedne. Otec má prevziať zodpovednosť. Má dať príklad. Má dať aj zdravú prísnosť. A takúto sestru by mal vyťahať za uši a pohroziť exkomunikáciou. To by bol svätý pápež. Toto je čo? Slobodomorársky humanizmus predpovedaný v knihe pravdy, ktorý sa už ohlasuje. Dobré ráno väčšina katolíkov to ani neregistruje. Mnohí nebudú dosilní, aby bojovali proti potratom, eutanázii, proti manželstvám rovnakého pohľavia, predpove číslo 768. Aj medzi protestantami bude mnoho falošných prorokov. Naplnilo sa to. A čo matka spási? tá nad nami bedlí. A tá pripomína v tomto posolstve, nazvala to najväčším podvodom našich čias. Tu nám nejaká krásna pani v Litmanove povedala, že príde veľké klamstvo. Čo? Otras je najsilnejšími, nepovedala konkrétne, preto neviem, či to bola sama Pana Mária. Mne sa skore páči Matka spásy, knihe pravdy, ktorá toto, tento, že miesto kresťanstva sa bude forsírovať aj v katolíckej cirkvi humanizmus a je to najväčší podvod našich čias a není jedného katolíka, ktorý by to dal na billboard, aby to uvidilo tisíce ľudí na diálnici do Bratislavy. To len tak ja pomimo tak šušušu šu, šu, poviem pár tisíc ľuďom. A ty si to nechajú ako tajomstvo Aha, no. Tato sme dopadli. Zosmiešňovanie a marginalizovanie tradičných katolíkov Matka Spásy nazvala jednou z podôb bičovania Krista. Mlčanie o prenasledovaní vo vnútri cirkvi Boh Otec nazval najväčším problémom súčasných prelátov. Dobre si to zapamätať. A zamočiavanie správ o reálnom a už pohoršlivom dianí v cirkvi, katolíckej a iných cirkvách, kniha pravdy diagnostikuje ako informačný hladomor, ktorý žijeme. Ak sa niekto na toto usmíva ako slniečko na hnoji, to nie je otec, dodáva muž ja. To je ho štapler. Aj s vlastnou spásou, aj so svojou diecezou či farnosťou, či krajinou. A po číslo 14, čo sa nám naplnilo predpovedaný pred 12 rokmi, bude genocída v Izraeli ešte väčšia, keď USA zradia nečakane Izrael, štyri mocné ríše sa spoja so Sýriou a Egyptom podnietia genocídu v Izraeli. Už tam genocída Izraeli je s občanmi Izraela ktorí sú palestínčania, je to niečo nehorázne. Vatikán to vie. Aj Francis to vedel a povedal, no to treba prešetriť. Toto nie je spravodlivá odplata po tom 7. oktobri 2023. To je už des. Kardinál Parolin pridal, sme zdesení z toho, čo sa deje v Gaze s palestínčanmi. No však ale oni to robia tak potichu 77 rokov, ako spravili ten židovský štát. To bolo treba karhať a teraz bolo treba zakričať. Kniha pravdy vám predpovedala, že v Izraeli bude genocída, už tam je, a vraj bude ešte väčšia, keď sa štyri mocné ríše spoja so Sýriou, Egyptom a bude tam nejaký arcimasaker. No dajme si nejakú ukážku, lebo toto je hrvôza, čo tu spomínam pred asi mesiacom alebo nejak tak bol objavený 3i atlas. Prečo sa tak volá, že 3i atlas alebo ako k tomu objavu došlo? Netreba si to predstavovať tak, že by zrazu astronómovia očakávali, že k nám príde nejaká kométa alebo kométa, no to bude téma našho podcastu, či je to kométa alebo čo je to, že príde k nám nejaké teleso z inej e, sústavy planetárnej. Jednoducho robia sa prehliadky E, kde sa skenuje obloha a tam, keď sa zachytí e, nejaký nový objekt, tak samozrejme sa analizuje jeho dráha, a z toho získaš aj jeho rýchlosť. No a takáto prehliadka sa robila a 1. júla 2025 teleskop e, Atlas, to je skrátka Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, objavil nové teleso a zachytili teda, že nejaké teleso sa hýbe. Oni ho pozorovali znovu a vypočítali jeho trajektóriu a jeho rýchlosť a zistili, že hýbe sa rýchlo, tak zhruba 60 km za sekundu. A to už eh, bol silná nápoveda, alebo už vlastne aj dôkaz toho, že teda pôjde o teleso, ktoré nepochádza z našej sústavy, pretože v tejto sústave by také, takúto rýchlosť ani získať nemohlo. A to pomenovanie, prečo tak je, tak 3i znamená, že už je to tretí interstelárny e, objekt a Atlas je pomenovanie podľa toho teleskopu, ktorý to objavil. Prvý bol Oumuamua a potom bola kometa 2i e, Borisov. Takže už máme tretí. A teda ty si hovoril, že zbudil záujem. Akože z môjho vedeckého pohľadu samozrejme je to zaujímavý objekt, lebo je to veľký unikát. Lebo ako ten názov, tak je to len ten tretí medzihviezdny objekt, ktorý sa hýbe cez e, slnečnú sústavu, alebo letí cez slnečnú sústavu, ale objavili sa aj ďalšie špekulácie ohľadom tohto objektu tak dvaja veci diskutujú o tom, že do našej slnečnej sústavy vošla nejaká v poslednom čase už tretia veľmi zaujímavá kométa. Preto som to vybral, preto vám to dávam do pozornosti. Vraj bude kde si najbližšie slnku okolo konca októbra, čo sa stane, uvidíme. V knihe Pravdy som vám minulú reláciu, aj teraz som doplnil 14 e, veľmi vážnych bodov, ktoré sa splnili. Predpokladám, že sa splní aj ďalších 14 bodov, možno ich ešte viac. Možno ešte tretíkrát 14, čo tam je. Ešte som to ani nepreskúmal. A v posolstve 760 je predikované toto Hviezdy sa čo skoro zmenia, blízko je čas, kedy sa objaví kométa, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť, že sú to dve slnka. Ľudstvo čo skoro uvidí podivuhodný ukaz a bude počuť zvuk hromu a bude sa zdať, že sa zdrazia dve slnka. Nastane bedákanie, ľudia vo svojich srdciach zakúsia hlboký pocit žiaľu, až sa stretnú tvárov v tvár so stavom svojich duší. Po dobu 15 minút zostane všetko nehybné a potom život bude ako predtým, ako keby sa ten zázrak nestal. No však tu opisuje vlastne to, že čo ide pri varovaní, ktoré máme predpovedané na rôznych miestach, v rôznych časoch, tak ak to bude táto kométa, čo ja netvrdím, nie som primitív, nemal som žiadne zjavenie ani potvrdenie, tak ako človek predpokladám, keď ma počúvate, tak vám to dávam do ctenej pozornosti, že ak sa niečo nezvyčajné na oblohe stane koncom októbra, bude to, tak sa splní potom ďalší bod. Ak sa to náhodou nesplní, tak budeme čakať ďalej. Pre tých, ktorých sa ktorých duší sa dotkla pravda, už život nebude môcť byť taký, ako bol predtým. Potom budú nasledovať mňa, moje učenie a obrátia sa po miliardách. Predstavte si toto predpoveď. Mohol povedať pred 12 rokmi zás nejaká šialený, šialený človek, ale keď sa keď to dostala nadiktované, je tu napísané, že Ježíš, tak to začínam brať vážne, to aj vám odporúčam. Ostatným bude povedané, že varovanie bolo spôsobené poruchou v zemskej atmosfére a bude to takto ľahko vážne dovysvetľované. Ale bude to lož, lebo nechcú prijať Božiu existenciu. Keby to urobili, neboli by schopní dokončiť svoj plán na oklamanie sveta, aby prijal prázdne sľuby Antikrista. Až budú Božie zázraky zakúšované v takom veľkom meradle, vedzte, že môj plán vziať ľudstvo do ríše spásy je v posledných etapách. Tak ja vám to len pokoj oznamujem, čo som sa tu dočítal a čo vidím, že nie, nie, tie predikcie, že to neboli nejaké výplody nejakej chorej pani z Dublinu. No a čo, na čo by sme sa zamerali? Pustíme sa do toho Skorej po pesničke, tuto mám iné varovanie od pána Ježiša, ktorý vám pripomína v tejto knihe pravdy toto. Prosím, počúvajte ma teraz tí, čo sa bojíte a ste zmetení z týchto posolstiev. Vary neviete, ako vás milujem, aj keď ste voči mne mnohí zatrpknutí. Vary neviete, že by som vás nikdy nepotrestal za to, že nepríjmate tieto posolstva, dávané vám len preto, aby som vás mohol pripraviť a posilniť na skúšky, ktoré prídu. Vary ma nepoznáte vášho milovaného Ježiša, keď ku vám teraz volám. Tak takto, toto je jedna 771 posolstvo, pokračuje to, vybral som takú časť. Toto je tam tiež. Čiže nevyhráža sa, netrestá toho, kto by to neprijal, pozýva nás, chce nás pripraviť, posilniť, prídu na nás vraj veľmi ťažké skúšky a kniha pravdy celkom jasne a podrobne predpovedá, že svetovej geopolitiky, kto vie, či na celej planéte, či časti planéty, skôr som to tak porozumel, že sa to v Ázii a v Rusku nepodarí, ten jeho vplyv, taký, aký by chcel, čo sa už zaočkovanie stalo, tam nebol Pfizer, ale bol tam Sputnik. Táto Rusko, tí chabadisti sa im trocha vym, vymkli spod kontroly, no ale celosvetovo strašili a bodali a klamali a rehotali sa. Tak toto bola taká predohra, no a vraj príde aj po tomto trenažéri príde aj realita, príde veľmi silný tlak, keď sa Antikrist zmocní svetovlády a cirkvi sa zmocní falošný prorok a príde jedno svetové náboženstvo. Toto je v jednom posolstve, že nám budú forsírované symbol jednotného svetového náboženstva, a že aby ste ho nezamieňali s čipom 666. Nikde inde som niečo takéto nečítal, len knihe pravdy, preto si to vypočujte, zíde sa vám to snáď. Ako duch zlého zviera ľudstvo, Božie svetlo sa s ním bude stretávať spôsobmi, o ktorých bude svedčiť rad udalostí. Búrky budú nadobúdať na sile a mnohé krajiny pocítia prevraty. Bude videný nepokoj v národoch, kde moc vlád odoberie slobodu ľudu, ktorým sa vládne. Potom cirkvi vrátane všetkých, ktoré milujú Boha, jediného trojediného Boha, začnú rušiť svoje služby a zatvárať dvere. Aj to sa nám stalo pri pandémii, ďalšie naplnené proroctvo. Kto by povedal pred 12 rokmi, že sa budú zatvárať dvere kostolov a rušiť kostolné ponuky služby. Po všetkých západných krajinách bude vidieť veľký počet kostolov, ktoré budú zatvárané. Čo skoro uvidíte značku komunizmu v podobe osobitného symbolu, ktorý sa objaví v kostoloch, ktoré zostanú otvorené, v médiách, na odevoch, vo filmoch a tento symbol bude hrdonosený nosený tými, ktorí zastávajú dôležité miesta bude považovaný za odznak cti a ukázalo stavaný na obdiv členmi hierarchie vo všetkých hlavných cirkvách a náboženských denomináciách. Tento symbol uvidíte na verejných miestach, na oltároch, na letiskách, na rúchu, ktoré nosia predstavení v cirkvách. Bolo to niečo také ešte neprišlo, predikuje sa to, varuje sa tu, no a my budeme čakať na to, akú podobu bude mať tento znak zjednotených náboženstiev. To bude neviestka predpovedaná aj zjavením apoštola Jána. Toto znamenie, ktoré nemá byť, ktoré nemá byť zamieňané so značkou šelmy, bude slúžiť ako symbol jediného nového svetového náboženstva. Tí, ktorí sú za to zodpovední, sa už dlhšie nebudú obávať ukazovať toto svoje znamenie, ktoré je symbolom kontroly a vernosti šelme. Čiže hovorím vám to preto, keď to nastane, nerobte paniku a že v knihe Pravdy sme dostali podrobné varovanie, že ešte sa netreba triasť a netreba pľúvať na niekoho, kto si to znamenie na svoje sako či drevené sako na pohrebe pripne. Deň, kedy každodenné obete svätých homší budú zastavené v tej forme, v akej musia byť ponúkané v mojom svetom mene, bude dňom, kedy sa tento symbol objaví na oltároch a pred všetkými svetostánkami na svete. Modlite sa, moji milovaní nasledovníci, aby ste našli útechu u svojich zasvetených služobníkov, ktorými zostanú verní pretože budete potrebovať posilu počas týchto skúšok. Vždy vás pozdvihnem a budem vás niesť. Nikdy vás neopustím, ale nikdy sa nesmiete odchýliť od môjho učenia alebo prijať pohanské praktiky ako náhradu pravdy, odkazuje vám váš Ježiš. Je tu veľký záujem nielen o vychvátených, ktorí budú zatí do neba, ale tých zanechaných, ktorí sú tiež Kristovi, aj keď možno sú to pochabe panny, ale sú to jeho deti, ktoré chce dostať do neba, do tisícročnej ríše. On tu má pre nich mnohoraké povzbudenia, čo treba robiť a čo sa asi teda udeje. My to len predpokladáme, lebo zatiaľ sa to ešte neudialo. Dáme hudobný predel. po iných začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní a na tých zlostných dokážeš sa iba smiať. Tak vypočuli sme si prudko pozitivistickú pesničku od Jany Kocianovej za od starosti, ktorú by som ja si nikdy nedal, ale volala mi poslucháčka, že pýtam sa, máte nejakú obľúbenú pieseň? A ona mi povedala, jo, keď som mala strašné starosti, ja som počula si túto, ja som zahodila a začala som tancovať. O dobre, tak ho dáme, povedal som jej. A tak, ale moc kresťanský postoj to není, to je skôr ezoterická spiritualita. Niekedy, keď prídu starosti a boľavé starosti, tak máme ich odsúvať do nevedomia podľa rady nejakého opuncovaného psychoterapeuta, pretože sa nám z toho, nie, keď sa to tam nahromadí v tom nevedomí, Dostane sa nám to do podvedomia, bude z toho démon, ktorý nás bude utláčať. No a potom nás môže posadnúť tá pozitivita tak nahromadená, sa zmení na svoju pravú podobu negatívnu, že vojde do človeka, ten si potom zoberie život. A my nevieme, kde sa stala chyba. No tak není to z toho veľkého pozitivizovania, toho zanedbania, pretrpenia si, prijatia tej veľmi nepríjemnej chvíle, odovzdania to nebu. My starosti nezahadzujeme, kresťania, my to dávame Ježišovi, nášmu kráľovi. My ho prosíme o pomoc, on nám pomáha, on to rieši, učí nás trpezlivo čakať, niekedy je dlhšie a na pokoru to máme a on prosby naše vypočuje a on to potom dolieči a zanechá v nás nejaký pokoj. Lebo keď sú tam tieto extrémizmy, pozitivizovania, negativizovania, to je nezdravá spiritualita. Pekne ďakujem tento týždeň pani Elenia Miroslavovi za podporu mojej misie v alternatívnych médiách. Prišlo mi tento týždeň od nich 60 eur, pekne ďakujem. A 40 som hneď poslal týmto lotrom, podporil som lotr, viete o tom progresivistických antivírový program vraj je najlepší, tento antivírus, tak som im to poslal tejto firme, ktorá sponzoruje aj denníken. No aby sa mi celý rok ten program, teda ten počítač čistil. To je konkrétne, aby som mohol vysielať, fungovať, pracovať. Pekne ďakujem za podporu, že to niekoho napadne a že nás v alternatívnej scéne podporí máme nejaké výdavky a máme nejaké náklady a z niečoho žijeme. Pán Boh zaplať, zavolal mi jeden pán majiteľ objektu bývalej nemocnice pri Poprade v Kvetnici, to stará nemocnica, ktorú on teraz vlastní. Bol som tam aj osobne pozrieť, tam je byto pre pána Jana sú také dve časti, tá nemocnica Kvetnici 90 rokov fungovala. Zrazu, tuším, v 2009, tak sa to nejako stalo, 10. to zavreli, prepustili a to je zavreté. Jedna časť tu pán podnikateľ predáva za milión eur, nemôže ho predať, už koľko je to, 16 rokov, druhá časť, táto stará nemocnica bola v exekúcii, oni to dostali v exekúcii, chceli 800 tisíc, teraz za 400 tisíc. Ak náhodou nejaký poslucháč poslucháčka má nejaký balík peňazí, chce zainvestovať, dalo by sa tam prerobiť z toho byty, je to prázdny priestor, do, do veľmi prekvapivo podkrovné krásne miestnosti. Nejaká obrovská, je tam nejaká kinosála, jedáleň, zanedbané, prázdne a ľudia majú peniaze na účte. Ak náhodou chcete, kúpte to, je to kde si na bazoši, SK alebo niekde to ponúka túto nemocnica, nejaká realitka. Pán mi povedal, že mi to dá ako províziu, keď to pomôžem predať, tak to takto robím, ako taká spojka a môžete to predať, kúpiť teda a, a podporiť spirituálny kapitál a keď mi príde viacej peňazí, tak možno vydám knihu pravdy aj s komentármi také mám plány alebo niečo urobíme také, čo sa týka evangelizácie, ale není dobré si nechávať peniaze na účte, ktoré vám ako v nejakej Číne títo lotry z národnia uchmatnú, zoberú a nechajú vám slzy, aby ste, aby ste vám plakali nad tým, ako vás okradli. Treba niečo robiť, treba to si investovať. Zbavte sa tých veľkých peňazí a robte niečo dobré, ak máte. Niekto žije z výplaty do výplaty, niekto musí žobrať a niekto má 100 tisíce eur, nevie čo s nimi. No tak toto spraví tam komunitu posledné časy. Nenapadne ťa to pozvať tam nejakých zaujímavých ľudí, ktorí tuto jedna chce predať byt, druhá chce predať byt, alebo tretí a môžu tam byť. Môžete to kúpiť a spraviť z toho niečo. Čo bude na Božú slávu životu končí, už tu veľké plány nemajte, to vám odporúčam a bodaj by som sa mýlil, ale všetko tomu nasvedčuje, že sa približujeme k záveru a keď toto cítim, že vám mám odprezentovať o čipoch, o tom vám títo vrajcovia nepovedia nič a preto ja takýchto nezodpovedných jedincov ktorí robia mnohé dobré veci ako otcovia, ale otec, ten varuje svoje dieťa, keď ho posiela do nejakého pionierského tábora alebo nejakého kamaráta či brata posiela, na, ide na gerlach a nepovie mu, čo ho tam čaká a nepovie mu, v akej dobe žijeme, že vakcína môže aj ublížiť. A daj pozor, to není schválená technológia, polovica vedcov je proti tomu. Over si to, neponáhľaj sa. Dá sa pred vírusom chrániť aj cibulov cesnakom, alebo nejak inak. Alebo že nejaké číslo 666 máte to v Biblii a on vám to nepovie, ako je celý život v nejakom biskupskom úrade alebo na fare a nepovie to svojim veriacim za 40 rokov. Je to absolútne nezodpovedná bytosť. To nie je otec duchovný. A to, že za nám blížia tieto veci, a nám toto hrozí a nepovedia žiadne varovania o knihe pravdy. Hodia to nás na hnojisko a idú to ocikať. Toto otcovia nerobia. Absolutné hochtaplerstvo. 1. júna 2012 dostala Mary Kerberi takýto diktát. Moja vrúcne milovaná dcera. Antikrist už pripravuje svoj mierový plán ktorý zavedie čoskoro potom, ako sa rozšíria vojny na Strednom východe a keď bolest, strašné utrpenie budú nasvedčovať tomu, že už nie žiadnej známky nádeje. To sa už v Izraeli s palestínčanmi deje. RTVS neviem, či to odvysielala, ale tuším nejaká Jojka už sa odvážila o tom troška aj poodhali, čo sa to tam deje a že ten Izrael nie je až taký svapý, tá vláda, ako sa tvárie. Vtedy sa náhle objaví on, a predstaví sa svetu ako muž míru, ako žiarivý drahokan, ktorý sa bude trblietať uprostred temnoty. Tak tu máme falošného trblietkára. Keď sa objaví, bude považovaný za jedného z najcharizmatickejších politických vodcov všetkých čias. Jeho šarmantná, príťažlivá, uhladená pôsobiaca osobnosť bude miasť väčšinu ľudí. Určite to bude mať také aj jemné, humorné, aj nejaké dizajny, také, také svetové, famózne, úžasné, fantastické vibrácie bude rozširovať okolo seba. Nebude to všetko, že zlé od začiatku. Určite bude mať aj dobré nápady, čo sa týka, dajme tomu, politiky, charity a službe chudobným. Uvidíme, bude vnímaný ako ten, ktorý sa usiluje jednotu medzi všetkými národmi a bude milovaný takmer v každej krajine sveta. Potom sa bude zdať, že oplýva nad prirodzenými schopnosťami. Mnohí uveria, že bol poslaný môj mocom, a že je mnou, Ježišom Kristom a spasiteľom sveta. Budú sa k nemu aj modliť, milovať ho, vzdávať sa pre neho svojich životov a on z nich bude sa len smiať, lepšie asi lepší preklad, rehotať a robiť si z nich posmech za zatvorenými dverami, vtedy, keď ho nebudú môcť ľudia vidieť. Bude to najväčší podvod všetkých čias a jeho zámerom je ukradnúť vaše duše a odviezť vás preč odo mňa. On a falušný prorok ktorý sa ako kráľ usadí na Petrov stolec, budú tajne kuť pikle a plány s cieľom zaviesť jedno svetové náboženstvo. Myslíte si, že to sú rozprávky a bajky? Toto sa nestane, však. No dajte pozor. Vyzerá, že k tomu smerujeme. Bude sa zdať, ako by sa jednalo o náboženstvo kresťanského typu, ktoré hlása lásku. Nebude to však láska k blížnemu, ktorá pochádza od Boha. Namiesto nej bude preferovať lásku a vernosť Antikristovi a lásku ku sebe samému. Volá sa to psychiatri narcistická porucha osobnosti. Milovať samého seba je treba, ale tak troška, tak nejako do 10% a nejako potom ďalšie percenta treba blížnych a najväčšiu lásku Pánu Bohu však. Ale keď 99% niekto miluje sám seba, potom blížnych a Boha nič, no tak to je už sa tá. Táto ohávnosť sa tým ale neskončí, pretože keď, budú Božie, keď zvedú Božie deti, začnú útočiť. Náhle sa bude od všetkých požadovať, aby prijali znak spolunáležitosti k jednému svetu, k zjednotenej planete, na ktorom sa budú musieť podieľať všetci ľudia cez tento znak alebo preklade inom čip budú mať pod kontrolou vaše peniaze, váš prístup k potravinám, aj ku tomu, ako žijete. Prídu nariadenia, z ktorých mnohé spôsobia, že z vás budú väzni. Kľúčom k vašej cele, ktorá vás bude držať pod ich kontrolou, bude znak šelmy. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hodzaké iné očkovanie. Keď už raz bude vovedený do tela, otrávi nielen vašu mysel a dušu, ale aj vaše telo, pretože spôsobí smrteľnú epidémiu určenú na to, aby vyhľadila väčšiu časť svetovej populácie. Nesmiete prijať ten znak. Namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť. Toto je predikované v knihe Apoštola Jana, znak šelmy, je tam aj to číslo 666, tu sme dostali podrobné pokyny, že takéto niečo je nachystané a tento Mr. Bean s tým falošným prorokom, kto vie, kto to bude, ktorý prelát a postatovaný bude asistovať v čele toho a budú si navzájom prihrávať, držať sa navzájom, viete za čo? No a toto prichystajú po tých rôznych, po tej celosvetovej sláve, spojení obchodu, bank, štátov a celosvetová charita a po tej celosvetovej sláve, nejaké celosvetové asi turné, to bude, no tak potom príde táto, to už nebude srandovná. No ale tak, keď niekto je vyrovnaný, Kristovec, Kristína, tak sa čo, myslíte, že sa bude triasť? Však sa tomu postaví čelom a povie, nebudem to príjmať. Nebudem. A keď ma zabijete, tak dám Ježišu Kriste, syn živého Boha, zmiluj sa nado mnou, nad mojou rodinou. Dobre ste mi urobili, že ste ma vykatapultovali z tejto planéty, už satanskej, do večnej slávy. Pretože tí, ktorí zostanú, nebudú vychvátení, nebudú umúčení, tak budú týraní. Kto vie, či nebudú hľadovať. Kto vie, ako bude gestapo o nich sliediť ako ich budú týrať, či neskončia v nejakom detenčáku. To už nechcem rozoberať, lebo to bude des. Ale tu nás Ježiš upozorňuje, varuje, že keby vám odrezali vás aj od potravín, príde aniel a rozmnoží tie počku, a počúvajte ďalej. prepášte, že keď som, mal by som asi túto čas len čítať. Nesmiete prijať ten znak, namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť. Mnohý znak príjmu, pretože sa budú cítiť bezmocní. A tu dodávam, že sú dopredu vlastnými vrajocami neinformovaní, nevarovaní. Oni si myslia, že to bude za tisíc rokov a že to príde. Možno za pár týždňov. To nikdy nepočuli. Absolutná nezodpovednosť. Teča živého Boha, moja kryžiacká modlitba je vašim záchranným lanom. A ja tam spravím reláciu. Keď príjmete pečať, moju pečať ochrany, ktorú vám dáva môj väčší otec, nebudete musieť prijať tento znak. Nebude sa vás to dotýkať, to nutené, prijete znaku šelmy, čipu. Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať, ani sa nestane ich cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stanete neviditeľnými. Veľmi zvláštna predikcia. To bude už nejaká forma zázraku, ak sa toto udeje. Budete si musieť skryte uchovávať potraviny, ktoré vám vydržia po dobu niekoľkých rokov. Budete si musieť dopestovať vaše vlastné plodiny, mať zásoby vlastnej vody a mať okolo seba všetky posvetené predmety. Čo poviete? Praktické rady, čo sa dá robiť. Keby to bol polo Ježíš, no tak by sa venoval len tým vychováteným, však tam by sa pochychtávali hore na oblako. No ale tento Ježiš sa stará aj o tých zanechaných ešte, ktorí budú mať veľmi ťažké chvíle, ale najťažšie v dejinách medzi kresťanstvom, že také hrôzy prídu. Zvyšok mojej cirkvi sa bude rozrastať a rozširovať a bude vám poskytnuté útočisko, pokiaľ to bude nutné. Teraz treba veľa plánovať. Sú mnohí takí, ktorí sa tomu, čo robíte, smejú, alebo hovoria nasledovne, určite by Ježíš od vás nežiadal, aby ste toto robili. A či sa od, on snáď nepostará o všetkých svojich nasledovníkov v čase ich núdze. Dokonca aj jediný bochník chleba a jedna ryba môžu byť rozmnožené. Takže nezáleží na tom, ak máte len trochu potravín, pretože ja vás ochránim a budete v bezpečí. To sú veľmi krásne predikcie, že ak bude veľká núdza a mnohí odmietnú znak šelmy, budú vyradení zo systému a bude ich chcieť vyhľadovať. To je ten plán depopulácie Agenda 2030, pripomínam všetkým tým znarkotizovaným, tak to bude len to podľa ich plánu. Gates, Bill Gates povedal, že je nás veľa a musíme začať plán depopulácie, pretože ak bude veľa ľudí rozmnožených, príde hladomor a prídu klimatické problémy, obrovské problémy bude mať ľudstvo. My musíme robiť zásahy, povedal to 2011. Zmocnil sa OSN a spustili tú kampaň očkovaciu. To pripomínam pre tých, čo o depopulácii v cirkvách nikdy nič nepočuli, že idú podľa plánu. A to, ak budú chýbať nejaké potraviny, prídu aníli a nebudú vyčínať len diabli vonku, ale vnútri skrytosti aníli, ktorí raj rozmnožia potraviny. Krásne povzbudenie. Znie to ako z rozprávky, ale v Biblii sa niečo také stalo a vraj sa to stane v posledných časoch. Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku šelmy. Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti budú zachránené, čože? Toto teda som si nikdy neuvedomil. Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip a budú v stave posvedzujúcej milosti, budú zachránené? Hurá! Čiže aj očipovaní ešte majú šancu podľa tohto posolstva. Lebo môže sa stať, aj v Austrálii bola taká poľovačka očkovali, kde si parku na nejaké osoby, že ich normálne gestapo obklúčilo, ako divu zver naháňalo, keď ich chytili, hodili a bodli im do zadku tú vakcínu. Hovedá. Fašistické. Tam, kde sa ľudia málo modlia, tam sú prejavy veľkej negativity, ktorá takto potom vyzerá nedostojne. U nás občas niekoho hodili chodník a nasadili mu rúško. Čiže ak niekoho náhodou donútia prijať k čipu, nech nemá strach, ak je Božej milosti podľa tohto posolstva podpísaného Ježišom vraj bude zachránený. Na tie ostatní, čo milosti Bože nie sú, je na inom mieste napísané, že budú mať obrovské problémy z hypnotického vplyvu diabolského, ktorý do svojho tela dostanú, do psychiky. Obrovské problémy sa od tej umelej inteligencie odpútať, no a ešte budú mať následky, že očipovaní budú vraj mať nejaké vredy a nejaké hrozné mokovanie na telách a takto budú likvidovaní, oklamaní. Vy ostatní si musíte už teraz plánovať, ako ochránite vaše rodiny, vašu vernosť a oddanosť Najsvetejšej Eucharistie k Svetej Omši. Keď Antikrist pohltí všetky náboženstva, budú jedinými zbraniami, voči ktorým bude bezmocný Sveta Omša, premena chleba a vína, moje telo a krv, Najsvetejšej Eucharistie. Predstavte si, potvrdené nebom samým Ježišom čo my katolíci veríme 2000 rokov a vám to odporúčame v rámci našej katolíckej spirituality. Moje sveté omše musia pokračovať. Tí z vás, ktorí to viete, sa teraz musíte zhromažďovať v skupinách a začať s prípravami, čiže plánovať spolu s vernými kňazmi možnosť stretávania sa aj na tajných miestach, na svetých omšiach, keď príde čas persekúcie, a zákaz výkonu Sv. Mše spojených s príjmaním Sv. Eucharistie. To je poznámka prekladateľa. Celkom k veci, myslím, že správna. Čím skôr sa pripravíte, tým viac vám bude daných milostí, aby sa vaše rady rozrástli po celom rady, počty rozrástli po celom svete. Skala, na ktorej stojí Svetá Církev, bude zaťažená novou budovou, o ktorej budú hovoriť, že je mojím novým chrámom, ale bude to lož. O to mala videnie aj Anna Katarína Emerichová. Už to prišlo do Vatikánu, tak je to v skrytosti. Už je to tam, už sú tam nasadení agenti a čakajú na ďalšie pokyny a na svojho falošného proroka, kým tu pápeža, lebo pravdepodobne ten sa usmíva, ako keby o ničom nepočul, nevedel. Nikto ho asi neinformoval. To je progresivistická církev, ktorá sa narve na základy tej tradičnej a bude klamať, že to je katolícka církev spojená so všetkými modlárskymi náboženstvami. Bude to najväčšia lož v dejinách. Ale keď sa prenasledovanie skončí, bude mať zvyšok mojej cirkvy a môj ľud znovu postavený chrám a môj nový Jeruzalem zostúpi z neba zostúpi v sláve a v rovnakom čase zaznejú polnice v nebi a aj na zemi. A potom prídem. Ty, moja dcera, ohlásiš môj príchod a mnohí padnú na zem a vo vytržení budú plakať slzami úľavy a lásky a radosti. Pretože to bude konečne tá chvíľa, na ktorú tak dlho čakali. Obloha sa rozžieri. Zazní burácanie hromu v sladkom súzvuku sa bude niesť spevanielských chorov zatiaľ čo všetky Božie deti budú vítať pravého Mesiáša. Ja, Ježiš Kristus, prídem, aby som súdil. A nebesia zem sa spoja v jedno. Povstane nová slávna nádhera, obnovená zem a ra, nový raj, ktorý obíme všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v knihe živých a ktorí sa zjednotia ako jeden muž a žena, alebo jeden je tu, budú jednotní. Konečne. A zatiaľ, čo sa koniec starej zeme pošpinenej škvrnou hriechu bude chýliť ku koncu, započne nová éra. Toto je to, o čo sa musíte snažiť. To je to, na čo máte nárok, ako na čas vášho prirodzeného a právoplatného dedičstva. Zamerajte sa len na záchranu všetkých duší. To je dôvod, prečo si nesmiete všímať prekážky, ktoré sa pred vás kladú. Prenasledovanie, bolesť či hrôzy, zla spôsobené rukami iných, to by sme si až tak nemali pripúšťať a riešiť to. Keď to riešiť nemôžeme, to odporúčam ja ako komentátor. Jediné, na čo ozaj záleží, je záchrana duší. Odkazuje nám spolumajiteľ rímokatolíckej cerkvy a všetkého kresťanstva, král tisícročnej ríše a spolumajiteľ tohto vesmíru. Dáme pieseň a vytočíme po nej hostia. Jeden vždy príde o viac poslednej časti a mali by sme mať na linke hostia. Ste tam, pán Štefán? Áno, pekne pozdravujem posluch- poslucháčov Slobodného vysielača, aj vás, pán moderátor. A som veľmi rád, že je dneska taký krásny slnečný deň. Aj som sa trošku započúval do vašich slov, no musím úprimne povedať, že kniha zjavenia je veľmi náročná už pre nás biblistov, no však tí aspoň tomu ako tak, ako teológovia rozumejú, ale pre nás laikov je to také, ozaj máme čo luštiť. Takže veľká vďaka, že naozaj to tak pekne prerozprávate a že, že teda pekne aj tých e, poslucháčov viete tak aj pozbudiť, hoci niekedy aj kriticky, aj to niekedy treba. No a ja som tak sa tiež zamýšľal, aj som chcel nastaviť ľuďom to zrkadlo pravdy, zrkadlo nepríjemných pravd, sme sa vtedy aj o tom hovorili, ale som sa tak nejak rozhodol, alebo je to možno vnúknutie Božieho ducha, že treba e, ľuďom aj nejaké také, teda dobré slovo povedať, lebo viete, aj, ako aj ja vnímam a vidím a žijem v tomto svete a vidím, tak vnímam, že ľudia sú veľmi znechutení a unavení zo všetkých tých negatívnych vecí, či už je to politika a kadečo a rôzne starosti a problémy a myslím si, že veriaci, teda je dobre, keď my ako veriaci vnášame tomuto svetu niečo také dobré, to posolstvo e, dobrej zvesti a tak, takže myslím si, že v takomto duchu by som aj chcel tak nejak príhovor taký povedať. A ešte sa vás pýtam predtým, čo, čo to s vami robí také správy, že za chvíľu ovládne církev falošný prorok a geopolitiku antikrist, prídu tu nejaké čipy, však to je hrôza len počúvať. Vy máte aké pocity z toho? <clears throat> Viete čo, ja som to ani nejak nepočul, ako z vašej relácie to tak akože zachytávam, to teda viem, ale nejak, že by som nejak oficiálne sa s tým stretol, <laughs> ako neviem o žiadnych čipoch. A, a viete čo, nebojím sa ja ničoho. Viete, ak mám ja vieru v pána, tak eh, čo, čo ak je Boh s nami, kto je proti nám, viete, že... Veľmi dobre iba nejak tak. Ale, ale chápem vás, chápem, čo myslíte, ale... A nie, povedzte, mal ste na blogu no. nejaké pekné príspevky, tak z tých blogov nám nejakých pár bodov povedzte. Máte slovo. Áno, no, tak začnem takto. Ja som si nejaké body tak pripravil. Budem naozaj krátky a stručný, nebudem dlhý, aby ste, ste sa teda aj vy mohli venovať. Takže začnem takto, že žijeme v pokazenom svete. Jednoducho je to fakt, to už je dlhá doba a naozaj sa veľa vecí udialo. Aj minulý rok vyšla e, taká veľmi zaujímavá nová kniha, vydali ju Redemptoristi a od autora Michal Smith, Pokazený svet. Ja len kusičok z neho prečítam. Tak sme si zvykli na nedokonalosť tohto sveta, že sme zabudli, že je pokazený a zranený. Všade, kam sa len pozrieme, vidíme rozpadávajúce sa vzťahy ľudí, ktorí sa navzájom zraňujú. Na každom kroku vidíme všemožnú bolesť a utrpenie. Už sme si tak zvykli na pokazenosť tohto sveta, že už celkom aj zabudáme, že to tak nemá byť. Žijeme vo svete, ktorý sa pokazil a každému z nás bije v hrudi srdce, ktoré sa pokazilo. Priznať si túto našu nedokonalosť to úplne protirečí posolstvu, ktoré nám dáva svet a jeho kultúra. Ježiš prišiel, aby napravil to, čo sa pokazilo dedičným riechom. On nám priniesol posolstvo otcovej lásky, že Boh nás miluje. Tak aspoň taký kratúčky úryvok som len z tej knižky prečítal, ja ju osobne nemám, ale plánujem ju kúpiť a naozaj možno robím reklamu, ale fakt odporúčam a je to zaujímavá kniha. Aký má názov? pokazený autor? svet. Pokazený svet, tak sa volá tá kniha. Michael Smith, autor. Mm, dobre. No. A chcel by som sa tak trošku dotknúť e, veľmi známeho hymnu z prvého listu Korintianom. A toto by som tak chcel, že toto nech je také, také, také zrkadlo pravdy alebo také možno naspytovanie svedomia, e, že, že toto, že aby sme boli ľuďmi lásky, aby sme boli trpezliví, dobrotiví, ako to aj pekne píše poštol Pavol, láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevystav, nevystatuje sa, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zle. Že toto nech formuje naše srdce, toto nech je takým zrkadlom pre náš, aby sme sa takto vedeli aj trošku tak obnovovať a zamýšľať a kráčať tou dobrou cestou, cestou lásky. A ešte chcem povedať, že Apoštol ho nenapísal snúbencom. Väčšinou je tak vnímaný, hej, že, že keď je sobáše v kostole, tak sa väčšinou číta, je také čítanie práve z jeho listov. No a on ho písal pre, pre tých Korintianov, pre, tú, pre to spoločenstvo kresťanské. A dokonca sa ani nenazýva hymnus, ale je to skôr cesta, hej, ako aj píše, že ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. A týmto nás ten Pavol pozbudzuje, že aj náš život, aby sa stal takou cestou lásky. Aby sme nekračali po nejakých zlých cestičkách, lebo tento svet nám ponúka naozaj rôzne všelijaké cesty, ale aby sme kráčali takouto cestou kresťanskej lásky alebo cestou Evanelia. E, jeden môj priateľ mi tak raz povedal takú myšlienku a myslím si, že je dosť pravdivá, že tento svet sa potápa ako tá veľká loď Titany. Myslím si, že dosť pravdivé to je. No už ako som teda spomínal, že žijeme v takom tom pokazenom, zranenom svete a pre mnohých to môže byť cesta hnevu, pomsty alebo pre niekoho to môže byť cesta peňazia, bohatstva, cesta využívania druhých vo svoj prospech, cesta klamstva, krádeže, cesta obžerstva, lenivosti, povýšenosti, cesta farizejstva, pokritectva, sebalásky, egoizmu. Čiže toto je všetko také, to sú všetko také naozaj zlé cesty, e, z ktorých naozaj treba zísť preč a teda naozaj pokračovať v tej ceste lásky. E, Pavol, otec Pavol ste veľmi takú dobrú myšlienku povedali, e, že, že človek miluje seba, že to je taký narcista, že na 99%, ale ja to myslím si, že veľmi dobre ste to povedali, lebo človek by mal viac milovať Boha a teda aj svojich blížnych a, a seba tak trochu menej, alebo teda tak, e, aby to bolo v norme, nie príliš veľa, aby to nebolo opačne. Takže to, toto chcem aj ja zúrazniť, že áno, mali by sme viac milovať Boha, pretože z Neho tá e, láska pramení. Hej. No takže toto, toto, aby sme neboli v takých tých myšlienkach a, a preto aj ten príspevok celý môj sa nesie v takom duchu, že nechcem ľudí viac znechutiť, oni už majú aj tak do svojich problémov, ale chcem teda tak zdôrazniť, že, že nastúpiť na takú tú cestu lásky, že že toto je tak pre mňa asi dôležité. No a čo je to najhoršie v ľudskom živote je práve to, že, že ľudia ako keby chcú zostávať na tých zlých cestách, že, že nechcú sa vrátiť k Bohu. A to je ten problém v dnešnej doby, že každý si tam chce akoby tak zostať, zostať aby, aby tam si akoby užíval, hej, žil bez Boha. No, takže, takže potrebujeme kráčať po ceste odpustenia, milosrdenstva, ale aj pokoja, lebo ako aj pán sám povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi iba cez mňa. Takže a teda veľmi je dôležité sa aj učiť tak aj dobre zaobchádzať s ľuďmi, že nehovoriť im také tie negatívne slova, ale skôr také, také milé, že, že teda aj v takom, také, také dobre budovanie vzťahov. To, to, to, to, to, to, sa, to sa tak veľmi vytráca v dnešnej dobe, že akoby taká ľudskosť a tá, to dobro, že normálne sa to vytráca. Už len v tých slovách to denne počuť, že jeden psycholog dokonca hovoril, že človekovi prejde cez hlavou až tisíc, ak nie 2000 negatívnych myšlienok. Viete si predstaviť, tak čo to musí, mu musí robiť s mozgom človeka, keď toľko negativizmu mu denne prejde hlavou. Čiže my sa práve musíme uberať takou lepšou cestou, pozitívnou. Takže aspoň tak, to by som nejak... Pán Štefan, máme jednu ukážku ešte, taký objav no. vo svete vedy. Je nad nami nejaký webov teleskop a ten prináša nejaké objavy. A jeden z objavov, zostaňte na linke, vypočujte, má to 2-3 minútky a skomentujeme Dobre, to, čo sa to deje vo svete vedy. Ak to není teda nejaká, nejaká falošná správa, ale vyzerá to veľmi zaujímavé, čo prišlo. Dajme ukážku. Náš vesmír, neuvěřitelně temný a obrovský. Ale co kdyby se tento neuvěřitelně rozlehlý prostor nacházel uvnitř černé díry? Jak by tento vesmír vznikl a bylo by to vůbec možné? Co když se všichni mílí? Pojďme to společně proskoumat. Nedávno se díky teleskopu Jamesa Weba podařilo zaznamenat něco vážně podivného. Zhruba dvě třetiny galaxií v pozorované oblasti se otáčí po směru hodinových ručiček, zatímco zbývající třetina v protisměru. Zní to celkem nudně, co? ale tento objev má nedozírný dosah. Podle kosmologického principu vypadá vesmír stejně v kterémkoliv směru, z jakéhokoliv místa. To znamená, že by rotace galaxií měla být čistě náhodná a mhm. bez vzorce. Jenže to se neděje. Teď vám dám otázku co vše se ve vesmíru otáčí. Jasně, hvězdy, planety a už řečené galaxie. Ale otáčí se i něco, co může být mnohem hmotnější. Třeba černé díry. A kdyby se náš vesmír v jedné nacházel, dávala by najednou spousta věcí smysl. Náhle bychom měli odpověď na jednu z nejpalčivějších otázek, co se nachází za okrajem vesmíru. Možná za tento okraj nemůžeme dohlédnout, jelikož nám v tom jednoduše brání horizont událostí černé díry a najednou by dával smysl i velký třesk. Singularity černých děr jsou v rovnicích obecné relativity velmi podobné singularitě velkého třesku. Pokud by gravitační kolaps vytvořil černou díru, mohla by se na druhé straně singularity otevřít nová časoprostorová oblast, a náš vesmír by mohl být jednou z nich. Rovnice popisující strukturu černé díry, Schwarzschildova řešení a Friedmanovi rovnice pro rozpínající se vesmír vykazují matematické podobnosti. Zkusím vám to teď vysvětlit trochu jednodušeji pokud to tedy vůbec jde. Podle některých moderních teorií kvantové gravitace se předpokládá, že singularita není konečnou fází, ale že kvantové efekty zabrání nekonečnému zhroucení. Místo toho by mohlo dojít k přechodu, kdy se gravitační kolaps odrazí a uvnitř černé díry začne vznikat nový časoprostor. Tento nový prostor by se mohl dynamicky rozpínat, podobně jako náš vesmír po velkém třesku. Z perspektivy někoho uvnitř takového nově vznikajícího prostoru by singularita neexistovala jako konec, ale jako začátek, něco jako velký třesk, uvnitř černé díry. Tento nový prostor je oddělený od vnějšího vesmíru horizontem událostí černé díry, což znamená, že žádná informace z něj nemůže uniknout ven a zvenčí tedy vidíme pouze černou díru. Takže až se příště podíváte na noční oblohu, zkuste si představit, že nekonečný vesmír nad vámi je ve skutečnosti vnitřek obří černé díry. Velmi zvláštní objev, Áno, je, je tam aj zaujímavé. nejaký vedec na to podpísaný, čiže vesmír okolo nás, vraj, to nie je normálny svet, ale sme v černej díre, čakáme veľký tresk a to bude pravdepodobne príchod Kristov, ktorý nás z tej čiernej díry, do ktorého prišiel Adam Zeva aj celé ľudstvo, je to 6000 rokov, vyberie zo suterénu na čerstvú oblohu. Bohu vďaka. Veľmi zvláštna. Čo vy na to, pán Štefán? No je to také zaujímavé, no ja moc o vesmíre neviem, ani o čiernej diere, teda počul som jasné, že, ale no neviem sa veľmi k tomu <laughs> vyjadriť, není to môj odbor. Ale je to zaujímavá téma, určite, no. Ale ja ako som hovoríte, počul, áno. že s, povedzte vy, povedzte, ste chcel niečo ešte? Uh, nie, len aspoň takú jednu poslednou otázku by som zakončil celý môj príspevok a to je táto otázka. Na našej ceste lásky stretávame ľudí. Aký máme k ním vzťah? Ako zaobchádzame s nimi? Vieme ich z úctou a láskou osloviť? Máme voči ním rešpekt? Alebo ich využívame vo svoj prospech? Ovládame ich pre svoje ciele? Alebo vyvolávame v nich pocit viny, neschopnosti a strachu? Ako sa my správame k ľuďom? Naozaj ich máme radi ako svojich priateľov, ako svojich bratov? Veľmi pekne hovoríte. Ešte ste mal v tých blogoch, som ich aj čítal, že ľudia sa udávajú na Slovensku. To je strašný zlozvyk odsudzovať, som si všimol. To nie len alkoholizmus, a potom sa idem vyspovedať, ale odsudzujeme, ani si to neuvedomujem, že to je pícha jak hovedo a udávame sa, to je ešte väčšia hrôza katolíci. nenapomeneme niekoho medzi štyrmi očami. Zažil ste niečo také, keď ste o tom písal? Áno, veď ja som zažil, ja som aj tak, ale len po okrajovo trochu chcel, ako pôvodne som chcel naozaj veľmi, ale veľmi kriticky e, povedať e, slova, ktoré ako aj z takých tých negatívnych skúseností, ktoré som aj zažil aj, aj v takom katolickom prostredí, ale potom som sa nejak, ma to zastavilo a asi to bol naozaj dielo Božie, že teda duch Boží ako si ma nejak usmernila, teda, že, že hovor niečo im iné pozitívne nie. Lebo hovorím, veľa ľudí má dosť tých rôznych starostí a Práve preto, no že prečo? To bolo dobre, napomente ľudí. Treba to vyučovať, upozorňovať, ano, pretože niekto ano. si myslí, že ja o niekom zle niečo si myslím alebo niečo zle robí a ja mu to nepoviem do očí z babelo a idem ho udať nadriadenému, aby ho potrestal. To je čo za zbabelo pre Boha? Toto kresťan, kresťanka môže robiť? Zažil som. Hej. Je to trapné, je to hrozné. A oni sa chodia spovedať a chodia na sveté príjmania, chodia na púte, kde vzývajú nepoškvrnenú a toto je čo? Však to je poškvrnené. Až hrôza. Aká ano, je to máme. úcta k nepoškvrnené? Čo to vy šaškujete? Sa normálne chovajte. Áno, áno, a máte ste to tam napísal, že mi to páčilo, ste to zmazal, to škoda. Dolete to a zverejnite to. A nebojte veď, sa. E, práve, Áno, to chcem vysvetliť, že aby to nehraničilo s nejakým trestným činom osočovania, ohovárania, na to je trestný zákon a občianské právo, ktoré o tom jasne hovorí, tak som sa to nad tým trošku pozastavil, že teda tam treba byť opatrný, že áno, treba upozorniť na chyby, poukázať na to, ale viete, tam treba byť aj <laughs> opatrný, lebo nie som ani právnik, ani nemám zatiaľ um, právnika, ktorý by so mnou spolupracoval, čiže aby to bolo naozaj E, v takej dobrej rovine, aby to nebolo také, že ja, nedaj Bože, nieko, niekomu chcem ubližiť, to zaznie, ale... No ste taký ale veľmi to... jemný, taktný, prehnane no, no. milosrdný. Hej, hej, ja som sa tak rozhodol radšej hovoriť niečo dobré a pekné pre ľudí, aby, aby aj uprostred všelijakých starostí a ťažkostí dňa, aby, aby mohli počuť aj dobré slovo a a to, to prajem každému a tak, že aby sme zostávali v, tak, takom, v takom pokoji a, a zachovali si to slovo Božie v srdci a, a asi takto. Ale jasne, súhlasím, treba aj ľudí upozorniť. Aj tiež som mal takú jednu pripomienku, že mm, žiadny veriaci človek nemá vo vlastníctve kostol. Stala sa aj taká skúsenosť, že babka si myslí, že jej patrí lavica a tam, kde sedí, si nikto nesmie sadnúť. A raz si tam sadol jeden človek, no ale tak mu ubližila, tak, tak mu nakričala, že ten mladý človek odišiel. Takže aj takúto skúsenosť som počul a teda je to veľmi zlé, čiže nik nikomu nepatrí kostol. Kostol je pre všetkých ľudí. To nikto si nekúpil ani lavicu, ani čas majetku, alebo teda čas kostola. Čiže celý kostol patrí všetkým ľuďom a každý si môže sadnúť tam, kde chce, kde sa mu páči a myslím si, že to a není tiež dobre, že sú ľudia v kostole a keď odchádzajú, tak už majú také zlé, nedobré reči. Čiže máme si z kostola odnášať to najväčšie dobro, to vzácne, tú Eucharistiu toho Krista, ohlasovať ho a nie ešte viac e, znepríjemňovať druhým život e, nedobrými rečami. Takže a teraz toto vám prezradím tak... tajomstvo. My takéto ježi babičky budeme odsudzovať, ako sa chovajú agresívne alebo nedôstojne, ale za tým sú nejakí bosoráci, ktorí sa tam hrajú na svetých a robia e, svoju narcistickú nejakú kariéru. Podobne som spomínal, neviem, či ste to počúvali, za pápežom Levom 14. prišla mníška Lucia zo Španielska, ktorá je za to, aby boli dovolené homosobáše v katolických kostoloch aby, aby bola povolená antikoncepcia, a ľudia nemá, a že my kresťania a pastieri nemáme čo kecať ľuďom do svedomia, keď sa rozhodnú aj pre potrat. Však to oni majú slobodnú vôľu. A bola prijatá pápužom. Vy si myslíte, Áno. že táto Ježibaba je problém? No je obrovský, Oveľa väčší strašný. problém sú pastieri, ktorí chrápu a nenam, nenapomenú tú sestru. Tá sestra prišla a ukázala, že obrovský problém máme vo Vatikáne na najvyššom poschodí. A my čušíme ano. a my sa ideme modliť a my nenapomíname vrátane všetkých tých biskupov, kardinálov a čo sú to za Johnny Čušia, oni sa na toto prizerajú. Myslíte si, že tá sestra je chyba a nie sú títo polobosoráci stokrát väčšia chyba? ktorí si neplňa svoje pastierské povinnosti a nepasú ani tú sestru, ani celé stádo a ťuťuli, moťuli a pošušky a takto utajíme, že to ani do bilténu nedáme a tam to niekto zverejní a ja tom hovorím, toto je obrovský problém cirkvi a tá babička, čo vyhodí niekoho z kostola, to len ukazuje, že my máme v kostole problém a tieto sestry, no ženy nám to len ukazujú, odhalujú, to, zdia, to treba len liečiť. Oni to odhalia ko pomocničky. Áno, že tu áno. Sa, tá, my sa tu nevyučujeme v podstatných veciach. Áno. My sa nevyučujeme, príde niekto do kostola, sadne si na moje miesto, kde ja sedím 25 rokov, tak tam nechaj ho sedieť. To treba, aby kniaz to vysvetlil tým ľuďom, šal o tom a nejaké iné témy a takéto zabudne povedať, alebo čipy zabudne vôbec povedať. Že to nepovia, keď to príde, tak sa všetci dočipujete, chudáci a budete dúfať, že budete spasení a tuto možno, že ja hovorím, že budete... To treba vyučovať, to treba povedať, to robia duchovní muži ako učitelia viery, to není len o pambočkovi a o nebíčku, to je aj o zemi a o konkrétnych vzťahoch, čo máme robiť, ako sa máme mať radi navzájom. vzájom. Nie sa iba modliť, keď je problém. To robia pamboškári. Áno. Potom to prechádza do občianskej sféry, tam nejaký generálny prokurátor prikryje obrovskú trestnú činnosť a všetci prokurátori nemočušia a nedá sa s tým nič robiť, nedá, ho sa nedá. To, my sme občania. Čo by sa nedalo? Števo Harabín vám povedal, že sa dá odvolať generálny prokurátor. Ako? Máte tam postup. Dať ho dolu? Jednoducho nebudeme tu prikrývať veľkú trestnú činnosť, pán Žilinka. A to je vaša chyba tí, ktorí ste pri ňom, poslanci, prokurátori, právnici, my ne, my sa tu budeme dobre milkovať. Toto som hovoril, že to je ezoterika, čo my žijeme. To nie je kresťanstvo. Pozitivizovanie Aj. sa navzájom a zakrývanie očí pred veľmi vážnymi problémami. A to je chyba nás, vraj dospelých duchovných mužov, kňazov, biskupov, aj pápeža. Zdarebáčený. Áno, áno. No, sú ťažké časy, dejú sa všelijaké veci, ale aspoň je dobre, že v rádiu je taký malý priestor aspoň na takéto možno e, také, také možno pokarhania alebo také upozornenia, že, že to je dobre, že sa venujete a že teda je taký priestor, aby sa aj ľudia dozvedeli a teda naozaj boli takí opatrní a dávali si pozor lebo naozaj svet sa mení, svet sa kazí, ako som aj ja v príspevku hovoril, že naozaj svet je pokazený, ale my ľudia, my sa nedajme pokaziť. My žijeme v tomto svete a sme povolaní dávať tomuto svetu, tomuto svetu dobro, pokoj, aby, aby zavládol pokoj, aby aj tie vojny skončili na, v, v, tam v tej Gáze, tam a teda aj na Ukrajine. Čiže a, a za tento pokoj sa treba ozaj veľa modliť, aby prišiel ten mier a tak. No. No zakončím reláciu Michaelom Morrisom. Počul ste to meno? E, nie, Evangelizátor nie. z Ameriky, z ktorého obdivujem, ktorý robil krásne videá, jediný sa pustil do katolických biskupov Spojených štátov kriticky, že sú mekíši, sú zoženšteli a niektorí sú z nich aj trasorítky. Poprvé, nikdy nezautočia na zlo po druhé evangelizujú a tak, že nikoho nechceme uraziť a po tretie nepomenúvate hriech, neodsudzujete ho. Jo, som ho obdivoval, fantastický evangelist, poriadny chlap, až sa dozviem, že ho kto si z toho church militant vyhodil a viete prečo? Nejaký kňaz o ňom svedčil, že je homosexuál a že oni mali spolu nielen techtle, ale aj mechtle a povedal to pred nejakým a ten ho vyhodil. Michael Warris ako chlap tresol po stole, ten stôl prehodil a vyletel cez neho. Čo si tu povedal? Ty si prezradil spovedné tamstvo, ty hovedo! A sa tam vraj pobili ale je preč. No. Z internetu a tejto relácie už takéto kritické nie sú. Toto vyrobíte kresťania, ak sa nejaký chlap medzi vami, či homo, či hetero ozýva a ide pomenúvať to, čo majú robiť biskupy, majú zautočiť na hriech, majú aj uraziť, aj sveto znepokojiť a, a nie ponúkať nejaké mierové riešenia, ale svetý boj proti hriechu a učiť, ako sa miluje aj Biden a miluje sa aj Netanyahu, miluje aj Putin, miluje každý, ale nebudeme tolerovať hriech a ja vám dám príklad. Veľmi rýchlo skončí v médiách katolických, v cirkvách ako kňaz, veľmi rýchlo skončí ako vedec, ako nejaký moderátor nejakej inej relácie. Toto sa vážený deje. A ja som povinný vám to, ja to nevyrieším, nezmením, ale toto je už predčipovanie Antikrista. Títo, čo toto robíte, tak ste predčipovaní. Dajte si pozor, príde aj čipovanie. Ďakujem za pozornosť. Či chcete ešte niečo povedať, pán Štefan, vetu na záver? Dobre, to je všetko. No a veľmi vám ďakujem. No, dobre. <laughs> Áno. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A snáď to strovíte, čo sme dnes odvysielali. S pánom Bohom.